Kazivanje, Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام والقرآن Kazivanje o Ishaku selam i Jakubu alihisalam. Ishak je rođen 13 godina nakon rođenja Ismaila. Njegova majka Sara imala je 90 godina kada joj je došla radosna vijest da će ga dobiti. Uzvišeni Allah kaže I obradovali smo Ibrahima Ishakom, vjerovjesnikom i dobrim čovjekom i blagoslovili smo i njega i Ishaka. A među njihovim potomcima ima i vjernika i očitih nevjernika. Uzvišeni Allah ga pohvalno spominje na više mjesta u svojoj časnoj knjizi. Ehlul Kitabije navode da je Ishak imao 40 godina kada je oženio Rebeku, kćerku Batuela. Ona je bila nerotkinja, pa je on uputio dovu Allahu uzvišenom i ona je zatrudnjela rodila je dva sina blizanca. Prvi je Ezav, a Arapi ga nazivaju El Ais i on je predak Bizantinaca. Drugi se rodio držeći brata za petu, pa su ga nazvali Jakub. Drugo mu je ime Israil i od njega jevreji vode porijeklo. Jakub se nešto zamirio sa svojim bratom Ezavom, pa mu je Ezav zaprijetio da će ga ubiti. Kada je majka čula kako Ezav prijeti Jakubu, nagovorila ga je da ode kod njenog brata Labana u Haran i da tamo ostane dok se Ezav ne odljuti. Jakub je krenuo od kuće krajem dana, pa ga je u putu prema Haranu zatekla noć. Uzeo je jedan kamen, stavio ga pod glavu i zaspao. Tu noć usnio je ljestve, postavljene od zemlje do neba, uz koje su silazili i penjali se meleki. Tu je usnio i uzvišenog gospodara, kako mu govori. Blagosloviću te, daću ti brojno potomstvo i ovu zemlju podariti tebi i tvojim potomcima poslije tebe. Kada se probudio iz sna, obradovao se zbog onoga što je sanjao i zavjetovao se Allahu da će, ako se vrati kući zdrav, na to mjestu sigurno napraviti hram i da će, radi Allaha uzvišenog, izdvajati desetinu od svega onog što mu on podari. Zatim je prišao onom kamenu i obilježio ga uljem, kako bi ga mogao prepoznati. A to mjesto nazvao je Betel, Allahova kuća. Oni dalje kažu, kada je Jakub stigao Dajđi u Haran, vidio je da ima dvije kćeri, stariju Leu i mlađu Rahelu. Rahela mu se svidjela, pa je Laban pristao da mu je da za ženu, ali pod uvjetom da mu prethodno sedam godina čuva stoku. Kada je prošao rok, njegov dajđa Laban je pripremio gozbu i sakupio svijet, ali na večer je on Jakubu uveo svoju stariju kćer Leu, koja je bila ružna. Kada su osvanuli, Jakub je vidio da je to bila Lea, pa je upitao svog dajđu. Zašto si me prevario? Ja sam Rahelu zaprosio. A on mu je odgovorio. Kod nas nije običaj da udajemo mlađu prije starije. Ako želiš njenu sestru, služi mi još sedam godina, pa ću te njome oženiti. On je to ispunio, pa ga je nakon toga, pored Lee, oženio i Rahelom. To da dvije sestre istovremeno mogu biti udate za jednog čovjeka, bilo je kod njih dozvoljeno, a zatim je dokinuto te vratom. Laban je objema kćerama poklonio po jednu sluškinju. Lej je dao Zelfu, a Raheli Belhu. Allah uzvišen je Lejinu Mahanu nadomjestio time što joj je dao da rađa djecu. Tako je rodila sinove Rubila, Šimuna, Lavija i Jehuzu. Rahela je bila nerotkinja, pa je zbog toga na Leu bila ljubomorna. Zato je svoju sluškinju Belhu poklonila Jakubu, koja mu je rodila sinove Dana i Neftalija. Tada je Lea Jakubu dala svoju sluškinju Zelfu, koja mu je rodila dva sina, Džada i Ešira. Onda je Lea opet zatrudnjela i rodila petog sina, Isahara, a nakon toga i šestog, Zabulona. Nakon toga ona je ponovo zatrudnila i rodila kćerku Dinu. Tako je ona Jakobu rodila sedmero djece. Zatim je Rahela učinila dovu Allahu i zamolila ga da joj da sina sa Jakobom. Allah uzvišen je uslišao dovu i udovoljio njenoj molbi, pa je zatrudnjela i rodi mu velikog, časnog i lijepog sina Jusufa. Sve se ovo dešavalo dok su bili u Haranu. Nakon što se oženio i drugom kćerkom svoga Dajđe, Jakub je još šest godina ostao u Haranu. Nakon toga, Allah uzvišen je objavio Jakubu da se vrati u zemlju svoga oca, pa je zatražio od Dajđe Labana saglasnost za odlazak. On mu je to dozvolio, poklonio mu mnogo stoke i robova te je sa svojom čeljadi krenuo prema zemlji svoga oca. وفي العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وعز للسفر Kada je stigao na domak mjesta svoga oca, Jakub je na mjestu gdje je bio onaj kamen kojeg je on prethodno obilježio, podigao hram. To je današnji hram u Jerusalimu. Jakubova, alaihi selam, gradnja hrama u Jerusalimu je bila 40 godina nakon što su Ibrahim, alaihi selam, i njegov sin Ismail, alaihi selam, sagradili Kaabu. Buharija i Muslim navode da je Ebu Zer, radijallahu an, rekao Jedne prilike je upitao sam, Allahu poslaniče, koji hram je prvi izgrađen? Kaaba, odgovorio je. A ja sam ga opet upitao. A zatim, El Mesčidu Laksa, između gradnje ta dva hrama proteklo je 40 godina. Jakub a.s. se zatim vratio svome ocu Isaku a.s. i nastanio kod njega u Hebronu. Jakubova alaihisselam žena Rahela je zatrudnjela i rodila sina Benjamina. Međutim, imala je veoma težak porod s njim, pa je nakon toga umrla. Ishak alaihisselam se zatim razbolio i umro u 180. godini života. Sinovi Ezav i Jakub su ga ukopali pored njegovog oca Ibrahima. U Ishakovom alaihisselam potomstvu je bilo toliko poslanika i vjerovjesnika da njihov broj zna samo onaj koji ih je slao. Posljednji poslanik iz njegovog potomstva je Isa, sin Merjemin, alaihi selam.